Allaha molim da nas sačuva ovih osobina. Kaže Muhammed ibn Ka'b da će stanovnici džehennema pet puta se obratiti Allahu Azzeveđer. Da će se stanovnici džehennema pet puta obratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvi put reći će Kvalu Rabbena gospodaru naš govorit će Obama Clinton Roosevelt Tito je tako? Kvalu Rabbena gospodaru naš sad priznajte jel ne? I prije ste vi priznavali samo ste pokrivali istinu zato jeste keafiri. Kalu rabbena, gospodaru naš, emete nasneteni, va ahjejte nasneteni, fa'terefna bidunubina. Dva puta si nas usmrtio. I dva puta si nas oživio. Fehel ila huruđi min sebil. Ima li ikakav put da se odavde izađe? Pogledajte kako se nevjernik Želi izvući. Fehel ila kuruđi min sebil. Ima li ikakav put da se izađe? Allah te bareke o ta'ala im odgovara. Zalikum bi annahu ida du'ja Allahu vahdehu kefartum. To vam je zato što niste vjerovali. Je tako? To vam je zato što niste vjerovali? Kad? Kad se pozivalo jedino Allahu te bareke o ta'ala. Dalje kaže kaže rušeni Wa yushak bihi wa tu'minu fa hukmu lillahi al-aliyyil kabir. A vjerovali ste da se njemu neku ravnim smatra i odluka pripada samo Allahu. Prvi razgovor. Drugi. Zatim će reći Džehennemlije. Rabbena. Ahirna ila ajalin qarib. Gospodaru naš. Ostavi nas još neko vrijeme. Tako. E, Nudjibu davete keval ne tebija rusul. Kaže, odazvaćemo se, kaže, pozivu tvojih poslanika. Pogledajte što govore dživnovi. Allah te barake u tada na ovo im odgovara. Evo lam tekunu aksamtu min qablu mareku min zavla. Min zavla. Kaže uzvišeni. A zar se niste, kaže, prije zaklinjali da nećete na onaj svijet. Ovo je tre, drugi razgovor, no tako? Zar se niste zaklinjali min zelal, zar se niste kone, e, zaklinjali da nećete na onaj svijet? To jest, da vi ne vjerujete na onaj, onaj svijet. Ko je se od tamo vratio? Zatim dalje. Reći će oni. Rabbena ahirđena na'mel salihan gajera ladhi kunna na'mel. Kaže gospodaru naš, izbavi nas, radit ćemo dobra djela. To jest, radit ćemo drugčije od onog što smo radili. Ovo je priznanje nevjernika. Priznanje kada kajanje ne koristi. Priznanje kad više nema kod nazad. Na Allah te barke u tala im kaže, A zar vas nismo ostavili dovoljno dugo da živite? Da bi onaj koji imao vremena mogao da, da razmisli. A došao vam i onaj koji je opominjao. Koliko god čovjek živi na dunjalku, ovo je pouka, nemojte da kažete nije imao vremena. Allah je svakom dao dovoljno vremena. Onom od 20 godina i onom od stotinu. Zašto? Zato što on zna kakav bi bio. Eđel mu je došao, da li u stotoj ili u prvoj, trećoj, četvrtoj, nije bitno. Dovoljno je vremena dobio. Zatim će oni povikat plaćući. Gospodaru naš, naši prohtjevi su bili jači od nas. Pa smo kaže, Va kunna dalin. pa smo kaže zalutali. Naši prohtjevi su bili jači od nas. Pa smo ovaj balan, jel tako, to je kufr. Pa smo zalutali. Pa će dobiti gospodar naš, izbavi nas iz nje. Ako bismo ponovo radili zlo, sami bismo sebi nepravdu činili. Braćo moja, ljude od zalima i taguta i nevjernika koje gledamo na dunjanoku, Znajte dobro, oni dobro znaju da je ovo nepravda što rade. Jer tako? Dobro znaju, nego kada je ufatio strah u džehennemu, kada više nema kud, sad priznaje, to jest oblika nevjernika. Kada dođe uza zid, kao što je Firavun rekao, ja sad vjerujem, ne vjeruješ. Vjerovao si ti i prije, ali si to vjerovanje pokrevo istinom. Htio si da sakriješ Istino tako? Ovo je njihov zadnji govor. Nakon ovog Allah tabarake u tala će im reći na ove njihove zahtjeve. Na koji način? Reći će uzvišeni ostanite u njoj prezreni i nemojte mi više ništa govoriti. Nakon ovoga, braćo moja, nema više razgovora. Ovo je bilo zadnje njihovo obraćanje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže im, nemojte mi više ništa govoriti. Na ovaj način, braćo moja, će silnici, zalimi i svi oni koji danas na bilo koji način ili lažu da vjeruju u Allaha ili žele da istinu pokriju neistinom ovako će razgovarati za uši. Silnici koji nisu vjerovali i ovdje ne vjeruju Allaha za veđan vjerovat će onda kada bude kasno. Iz ovih ajeta Allah te bareke u ta'ala obećava da će spasiti svoje robove. Kada vas neko pita o uspjehu muslimana, samo neznalica može reći da muslimani nisu uspjeli i da ne uspjevaju. Konačan uspjeh u šerijatu, konačan naš uspjeh jeste, braćo moja, onoga dana kada uđemo u džennet. To je glava svog, svakog uspjeha. Za razliku od silnika, koji će one koji su tlačili raspitivati se o njima i reći, zašto ne vidimo ljude koji su smatrali najgorim, koje smo smatrali najmržim, koje smo smatrali teroristima, koje smo smatrali ovako, zašto i ne vidimo, zašto i nema, Pa će oni slabi sluge taguta reći svojim glavešinama mi smo bili vaše pristalice. Dali smo vam i glasove. Možete li nam malo oblažiti ovu kaznu? Pa će njihovi lažni bogovi reći da je nas Allah uputio mi bismo vama pokazali. Međutim, žalili se ili trpili spasa više nema. Vi pogledajte danas, braćo moja, koliko su glavešine podigle glave. Svaki put kad se jedna glavešina, makar to bio i Gaddafi koji je završio kao pas u kanalu, pojavi se drugi. Ne vadi pamet, ne vadi polku. Ovi dana Ova navodna vlast ovde u Bosni želi da klubi faraona. Dosižu toliki temelj, temelj kufra da udaraju svojim propisima direktno u srž Allahove azzavadžel vjeri. Pravi nevjernici, otpadnici, munafici i šljem sa navodnim muslimanskim imenima. Udaraju direktno u Allahov šerijat. Udaraju u sami vrh krovne institucije Allahove vjere, a to je borba na Allahov put. Pa žele da glume bogove na zemlji, da oni budu ti koji će slati gdje će slati vojnike, a da više niko nema pravo ni na obranu, ni na samoobranu, Njime obožavanje Allaha te bareke u tala. Jer ovim šeitanima očito smeta tekija, jel? Ne. Njima tekija ne smeta. Njima Rešid Hafizović ne smeta. Njima papa ne smeta. Njima crnogorski pokret ne smeta. Njima ne smeta niko od nevjernika. Zato što su koji Oni. Samo im smeta Allahova vojska. Hvala Allahu da je tako. Ovo što rade ovi zalimi, Allaha molim da ih pošalje u džahennem. Ovi dana nije ništa drugo nego prepis zakona iz njihovi sluga, njihovi produženi ruku od Egipta, Tunisa, Saudijske Arabije i tako dalje da izmisle zakon koji misle da će uništiti Allahovu vjeru. Tako mi Allaha koji se ne pokaju ovako će završiti. Na ovaj način oni, braćo moja, žele da ugace davu u Bosni. Žele da ugace ono što je ostalo. Nikako im ne odgovara ova sredina. Nikako im ne odgovaraju ovi ljudi. Da zaustave one koji su otišli, da se ne vrate, da zatvore one koji su ostali, jer ovaj zakon koji žele da usvoje, Allah ga uništio i njih zajedno s njima, upravo govori o tome, da više muslima neće moći napisati ni jedan članak, ni o čemu da neće biti zatvoren. Znaš šta ovo podsjeća? Ovo podsjeća na Egipat, na Tunis. Sada će mnogi bošnjaci i nažalost mnogi sa bradama šutit. Neće ništa govorit. Jer je sad opasno govorit. Sad je najopasnije govorit do sad u Bosniju. Sad je stvar očita i jasna. Ko je za džihad ako nije? Ovo su udarac i udarci direktno u fetve Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Direktno u fetve poslanika alaihi salatu wa sallam. Allah te bareke wa ta'ala ovima kaže da nikad neće uspjeti. Koliko god da oni, braćo moja, plašili vas, plašili ovu davu, moraju znat, a mi smo ponosni na to, da koliko god budu ubijali, tlačili, zatvorali, nikad neće ugasiti svjetlo Islama. Nikad neće ugasiti svjetlo davne. Za ovu vjeru su plaćali glavom bolji od nas. Za džihad su plaćali glavom i plaćaju dan danas bolji od nas. Jer ova vjera podučava čovjeka da će kad tad doći na ispit da mora da se izjasni na kojoj strani se nalazi. Mora da kaže jasno gdje je. Zar da nakon ovoliko godina proljevene krvi ovde u Bosni. Zar treba da se stidimo ovoliki boraca ovdje u Bosni koji su dali život za lavu vjeru? Da se stidimo ovoliki ljudi, ovoliki muđahida koji odošli da brane Allahov din? Da se odričemo najbolje ljudi iz umeta? Jer to hoće oni od nas, to nećemo nikad uraditi. Wallahi, to nećemo nikad uraditi. Ovome, na, ovome nas naša vjera ne uči. Vjera koju žele ministri je vjera koju je izmislio Iblis, a nije Allahova vjera. Je vjera koja udara direktno u Allahov šarijat. ima žele da nam ostavi poruku. Koju, braćo moja? Pogledajte kako paralelno radi Milorad Dodik i naši pod navnim znacima ministri, kako paralelno rade, i jedni i drugi. Obama je isti cilj ko? Muslimani. Milorad Dodi kaže, ja samo čekam da nešto bude, a ovaj kaže, ja ću, ja ću ti izručiti, skiraj se ništa. Čim ovo rešimo, idemo dalje. Idemo ponovo na 1991. godinu. Ponovo nam trebaju bošnjaci uz kazan. Ponovo nam trebaju bošnjaci uz rakicu. uz Ronaldinja. Bošnjaci koji će slušati Safeta Sušića, a ne ima imama Buhariju, na Tirmiziju i šehove daje. Trebaju nam bošnjaci koji će slušati ono što mi govorimo. Da ispremimo ponovo za zadnji genocid. Allaha molim da ih omete u njihovim nakanama. Ovi ljudi koji će išala u teala završiti u džehennemu ako se ne ostave ovoga. Biće od oni koji će, braćo moja, moliti da izađu. Pogledajte kako Allah Azeveđel kaže u Kur'anu O Malik, dozivaće. O Malik, neka tvoj gospodar učine da umremo. Oni koji su najviše voljeli život na ovome svijetu, najviše će ženjati smrt, ali na onom svijetu. Gledajte kakva razlika. A oni koji vole smrt na ovome svijetu, želje će na onom svijetu da se ponovo vrate. Vrate pa da budu ubijeni na Allahovom putu. I tako više puta. Gledajte kakva razlika. Tolika patnja čeka da će naši ministri, gospoda, na čelu sa svojim cionima, produženim rukama, srbočetničke armade i ustaški hordi sjediti jedni do drugi, a neće možda umruti tražit će smrt, tražit će ono što danas hiljade i milioni muslimana traže širom polja džihada. Traže smrt na lavu putu, a ovi hoće smrt jer je bol u džihennemu nesnošljiva. Molim Allah da ih tamo sve uputi. Sve jedno. Ovi ljudi su mijenjanjem Allahova zakona udarili u temelje onoga što Allah azzavadžel je objavio. Kad god se pojavi skupina ljudi da brani Allahovu vjeru životom ovi prijete ubijstvima zatvorima od deset i ne znam koliko godina prijetili su braćo moja i prije Islama je bilo i bit će ga. U jednom pasu su njihovog zakona Allah ga uništio našim rukama. Stoji da onaj ko bude sarađivao sa njima, on će dobiti amnestiju. Molim Allah da svakog onog koji se baci na ove rabote da ga uništi. Da mu ukoči jezik i pamet da ne progovori nikad ništa. Šta ovo govori, braćo? Govori koliko su oni ozbiljni. Da li treba da nas bude strah? Da li treba da šutimo? Da li treba da mudrujemo? Da li treba pored jasne istine da kažemo ne? Nikad. Allahu smo dali zavjet na ovo. Da se istina mora reći. Da se neistina mora napast, razotkrit i pokazat. Ova vlast u ovoj državi polako prodaje grad po grad. Ulicu po ulicu. Selo po selo. Međutim, imaju problem i imaće ga inšalama. Ovde više se ne odgajaju bošnjaci sa tuzlanskim pivom u ruci. Ovde se iša lautala, neće više podići zastava osim zastava Tevhida. Koliko god to bilo kome krivo ili mrsko ili drago sve jedno nam. Svjesni onoga u što se upuštamo. Svjesni da je ovo došlo iskušenja od Allaha veđel. mi smo se ponovo odlučili da se obratimo svome gospodaru i da bježimo njemu. Pa makar sa njim razgovarali iz tmina zatvora u Zenici ili ne znam gdje drugo. Bolje živjeti u zatvorskoj ćeliji mjesec dana ili ne znam koliko kao Allahov rob nego kao prodana duša milion godina ovdje na Dunjalku, makar sve imao. Prodavati i badet, i prodavati muđahide, i džihad, i fetve uleme, za ove fičfiriće, to nećemo nikad. Nego im jasno kažemo, džihada će biti do sudnjega dana. Kaže vam poslanik, ali sjela to Njega nema, nema Omera, nema Halda Gumbelida, nema i džihad nije stao, nikad neće stati. Uvijek će biti skupina koja će pokazat zube mušicima i tagutima. Uvijek će biti skupina do sudnjega dana. Allah molim da nas sve u tome pomogne. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم بسويته وفي ظلم شارس يوسي شيء سلبنا الله سبحانه وتعالى إيه يفستيو kada učimo suri Al-Fatiha, Maliki Jaumiddin, vladara dana sudnjeg, onaj ko ne zna pomislio bi da Allah nije vladar ovdje, jest. Nego uzvišeni u ovom ajetu. Govori o apsolutnoj vlasti koja je i ovdje. Onoga dana kada ovi zulumčari ustanu sa svojim zakonima, sa svojim prepisima, sa svojim tekama, sa svojim, sa svojim, sa svojim parlamentima i parlamentarcima, ustanu da predlažu, usvajaju, jeli, nikad. Uzvišeni kaže li imel il mulku je umel il ahin vahid il kahan. Kome je danas vlast? Limen ili mulk? Allahu vladaru, jedinom silnom i moćnom. Zato ovi zulumčari, nek znaju dobro, šta god da nam radili, šta god da nam činili, koliko god da nam prijetili, ostaće uvijek skupina od koje neće mirno spavat nikad. I da Bog da ne spavali ostaće uvijek ljudi koji će dignuti zastavu tauhida i imana i islama visoko. Ostaće ljudi koji se ne stide Allahove vjere. Ostaće ljudi koji se ne boje nikoga osim Allaha te bareke o tala. Ostaće ljudi koji će čuvati sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vala u kjeri al mušikun. Hu valadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa. On je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom, li uzhere u aladini, kuli varav kele mušikun, da bi je uzdigo iznad svih vjera. Koliko god to bilo krivo ovim fičpirićima i ovim prodanim, prljavim i odvratnim dušama koji sebe nazivaju muslimanima, a to nisu. Oni su sebe uzeli za bogove pored Allah, te bareke, u tala. Propisuju ono sa čim uzvišena vjera nema ništa. Propisuju ono što je krnjavo i što će Allah azeveđel sve u prah i pepeo pretvoriti. Udarili su na najbolje ljude umeta. Ovim zakonom žele da hapse, da ubijaju. Mi im kažemo, možete ali samo onoliko koliko vam Allah dozvoli. Moći ćete samo onoliko koliko vam Allah dozvoli. I to što vam Allah pusti, Da neke pohapsite, ubijete i zatvorite. Nemojte misliti da je to dobro po vas. Ne, to je zlo po vas. On je dženetlija, a ti si dženemlija. To je ogromna razlika. <clears throat> Žele da hapse daje. To je jasno. Žele da iskoriste ono što su, nažalost, mnogi svojom greškom napravili. Davajući podatke tamo vamo. Svi oni koji su iskušani ovim znaju dobro i oprostiti halali. I obaveza je svakom daji učenjaku i alimu da ovako uradi. Da to ne uzima kao glavni uzrok zato što ga neko hapsi, što mu neko bjuzuri ili preti mu. Ne. Glavni uzrok jeste tevhid, iman, i rekrutacija Allahovi vojnika za vojna polja. Alhamdulillah da je ova dava dostigla ovaj stepen. Zaista sva hvala pripada Allahu na ovome. Da ova dava nije proizvela pedere. Da ova dava nije proizvela kukavice. Da ova dava nije proizvela ove ili one demokrate. Ne. Ova dava je iznjedrila ljudine, muškarčine, koji se ne stidje i ne boje da se bore da Allahova riječ bude gornja. Mi smo zato i ponosni. Nadamo se da ćemo imati udjela u ovim kolačima, inšala. Naša vjera je blizu pobjede, braćo. Ovo se vidi u čitavom svijetu. Islam je provrio svojim punim kapacitetom dio po dio zemlje Allahove, sve više se govori o Allahu, njegove vjeri, o njegovom šarijetu. Ovi zakoni jedu sami sebe, uništavaju sami sebe. Propast ovih sistema je neminovna. Veći sistemi od, ova, od ovoga su išli pa nisu mogli obstati. I svi su propali. Ostaće Allahovo svjetlo i ostaće Allahova vjera. Braćo moja, Allah te bareke o ta'ala obećava da će ovu vjeru pod pomoć. Kaže uzvišeni وَلَقَدْ سَبَقَدْ كَلِمَتُنَا لِبَادِنَا لَمُرْسَلِينَ A naša riječ, kaže uzvišeni, je davno rečena šta? O robovima našim, o poslanicima, murselin. Koja, kaže uzvišeni, innahum lahumul mansurun oni će kaže zaista biti potpomognuti Allah te bareke ve taala poručuje cijelom čovječanstvu da on kaže da će pod pomoći svoje poslanike to jest one koji slijede njegove poslanike to je zagarantovano braćo moja i kaže uzvišeni Wa inna jundunalahumul ghalibun. I na kraju kaže I vojska naša će sigurno pobjediti. I vojska naša kaže, Allah, braćo moja, ovo ne prenosi federalna, ovo ne prenosi niko, braćo moja, ovo ne prenosi dnevni avaz, ovo ne prenose ministri, ovo ne prenose lažovi. Allah kaže, bit će podpomognuti njegovi poslanici i sigurno, i sigurna je pobjeda u rukama ovih ljudi. Za to nije dovoljan razlog? Da nam ne bude žao dati svoju glavu za ovu vjeru. Je tako? Poručujem svima onima da ćemo mi dobiti za muslimane u čitavom svijetu. I dovimo. Za alime. Za naše učenjake. Na prvom mjestu. One bez kojih seždu ne bi znali napraviti. Dovimo za one daje koji su u zatvorima. Za muslimane i muslimanke koji su u zatvorima. Zatim za borce koji drže pušku i bore se protiv sistema koji nisu Allahovi. Dovimo za one koje uzdižu zastavu Tavihida, ubjeđeni zajedno sa njima da je pobjeda blizu. Zato poručujem muslimanima Radite svako svoj posao na najbolji način. Da se pomogne dava islam, sunnet i džihad na ovom putu. Radite i na ovome putu, nemojte se žaliti. I nemojte se bojati nikog osim Allah, te bare kao tala. Ovome vas mi nismo učili da se bojite ovih fičferića. Bogati neki izdvajaju i metak stari i nemoćni, neka upućuju dovu. Doktori neka liječe. Budite povjeljivi. Daj je neka jače iman kod ljudi. Novinari, naši novinari, neka izvještavaju pravedno. Majstori svi zanata neka rade često svoj posao. Facebook majstori, neka budu objektivni. Učeni, neka podučavaju i postiću na džihad. Majka nek odgaja svoje djete u islamu. Babo nek pazi majku. Trgovci neka ne varaju. Paltak ljudine nek obrađuju i dalje dersove. Naše TV kuće koji sve više ima, alhamdulillah, neka snimaju stanje sa terena. Neka pokazuju kako bi ojačali borbeni duh muslimana u čitavom svijetu. Svi se trudite da pomognete Allahovo svjetlo. Nemojte se bojati ničije pretnje. Bojte se Allaho te bareke od tala. Svi ste vi nabrojani vojska Allahova. I svi na svoj način možete dati ogroman doprinos za pomaganje Allahove vjere. Ne smijete biti kukavice. Šta god da se desi, ne smijete biti kukavice. Ponavljam još jednom, braćo moja. Šta god da se desi, ne smijete prodavati vjeru ni za šta. Ova iman koji imate u prsima, ovo je potu od dina, Allahove milosti. Nemojte prodavati za fičfiriće ovde u Bosni. Nemojte svoju vizit kartu i svoju svoju kartu za džennet davati u ruke Radončiću i psima oko njega. Nemojte davati svoju vjeru. Nemojte davati dove u zadnjoj trećini, trećini Ramazana ili u zadnjoj trećini noći. Nemojte prodavati ove lijepe i badete noćnog namaza, džihada i borbe na lahom putu. Zašta? Za ovo malo prokletog ljunalika što ga ima ovde na svijetu. Nemojte, nemojte i nemojte. Nemojte se stidi što ste muslimani. Nemojte se stiditi muđahida. Ako vas pitaju, jeste li vi sa njima? Jesmo. Jesmo. To su naša braća. Koji, svi koji se bore za la ilaha ilaha Muhammedu Rasulullah. U čitavoj zemajskoj kugli. Sa ponosom kažemo, to su oni koji su vas ražalostili. To su oni koji uništavaju vaše tenkove. To su naša braća koji uništavaju vaše avione. Uzmaju skladišta municije. To su ljudine. Džaba trenirate 30 godina. Možete trenirat 5 miliona godina. Jedan dobro imanom istrenirani Allaho vojni kad stane ne mreš mu ništa. To su naša braća. To su braća Halda ibn Valida, Umera ibn Hataba, Abdullah ibn Abasa, Bera ibn Malika, sve ljudina do ljudine, sve su to naša braća. Ako je naš poslanik Islama, koji je posticao ljude na džihad i vodio sam džihad, Ako je šutio, šutit ćemo i mi. A nije šutio, nećemo ni mi. Zašto? Jer je ovo obaveza. Obaveza je pomoći muslimane. Koliko i kako god ko može u čitavom svijetu. Ne samo na jednom mjestu. U čitavom svijetu. Obaveza se da se odazove onaj ko može. I mi se ovi ljudi ne stidimo. Mi se ovi fetvi ne stidimo. Zašto? To su fetve objave. To su fetve inhume illa vahju juha. A on ne govori po svome hiru. To su Allahove fetve. I to je Allahova vjera. Kao što se govori u abdestu, tako se mora govoriti o džihadu. I o borbi na Allahovom putu. I tako se mora jasno pokazati rastavljanje istine od neistine. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne svoju vojsku. Allah molim da pomogne svoju vojsku. Allah molim da budemo od onih na kojima će se obistiti njegovo obećanje da će njegova vojska biti podpomognuta. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne džihad u čitavom svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da učvusti naše daje, da pomogne našu lemu, da sačuva naše učenjake. Allah molim da sačuva naše učenjake. Allah molim da oslobodi alime iz zatvora, da one koji su zatvarali zamijeni ovima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne muslimane gdje god živjeli, radili, borili se. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne i muđahide. Allah subhanahu wa ta'ala molim da uništi Bešara Lasada. Da uništi sve one koji ga pomažu. Da uništi Rusiju. Da uništi Ameriku. Da uništi sve one koji su ustali protiv la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Allah molim da se obistini njegova riječ, a to je vokane haka na lena na svom umjenin, da se on obavezao da će pomoći svoje, da će pomoći pobjedanostnom pomoći svoje robove. Allah subhanahu wa ta'ala molim da one koji su ranjeni da im izleći njihove rane. Da one koji budu ranjeni da ne osjete bol. Allah subhanahu wa ta'ala molim da one koji su dali svoje živote na njegovom putu da ih primi ko šehide. Da oprosti svim muslimanima da nama podari razum, da razumijemo određene stvari. Da nam podari mudrost da pogađamo stvari. Ali da ova mudrost ne bude zamijenjena kukavičlukom i strahom. Da ne bude zamotana u velo straha, ne. Naprotiv, da mudrost bude stvar koji je Rasul alaih sallatu wa sallam propisao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimane, da pomogne našeg šeha. Allah molim da pomogne našeg šeha. Allah molim da pomogne našeg šeha. Allah molim da ga sačuva svakog zla. Allah molim da pomogne šeha Nusreta Imamovića. Allah molim da ga sačuva svakog zla. Allah molim da ga sačuva svakog zla. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne sve daje da je uputi pod jednu zastavu. Allah te bareke o ta'ala molim da nas očusti, da nikad ne pokretnemo, da se ne bojimo nikoga osim njega te bareke o ta'ala. Allahu naš, podari nam strah samo od tebe. Allahu naš, podari nam strah samo od tebe. Daj nam da se ne bojimo nikoga osim tebe te bareke o ta'ala. Učini da živimo kao muslimani, a da si zadovolja nama. Učini da umremo kao muslimani, a da si zadovolja nama. I uvedi nas u džennetske vrtove kroz koje će rijetke teći sa poslanicima, sa šehidima. i sa iskrenim, alhamdulillahi rabbil alemin, i mu